Elle me demande d'écouter la mixtape. Deux, trois pirouettes pour glisser la disquette. Me questionne, peut pas lâcher de beefsteak. Elle est folle pour glisser poison dans le cheesecake. Mais madame veut des noms. Elle veut que je me dénonce. C'est l'heure de jouer la montre. Des fois, le bébé, c'est bon. Prends mon bigot, me demande qui c'est. Des prénoms de rebeu, tout et mais elle a peur que je fasse que des gis, me prend la tête sur mes coachs, j'allais kisser. Mais madame veut des noms, elle veut que je me dénonce. C'est l'heure de jouer la montre. Des fois le bébé c'est bon. je' moi biceps. Cœur de rat pas que quand je vois le 17. Je suis acteur de Huck, le game est pucelle. Trop déçu donc bois chacun de mes verres en cul sec. Elle aimerait que je la démonte. Pendant des heures des plombes. Dans le ou pénombre. Je même pas son nom. Elle est fan de moi depuis le lycée. Tous mes vieux sons, elle avait déjà pisté. Une groupie qui sur moi avait misé. Elle a toujours rêvé de moi, je la fais trop kiffer. Elle aimerait que je la démonte. Pendant des heures des plombes. Dans le ou pénombre. Je connais même pas son nom. Oh, Ma chérie m'a beaucoup trop accusé. Mais tu sais, c'est compliqué d'être en couple et de gérer le début du succès. Je te promets rien, je préfère qu'on arrête, qu'on coupe court. Ma chérie m'a beaucoup trop accusé. Mais tu sais, c'est compliqué d'être en couple et de gérer le début du succès. Je te promets rien, je préfère qu'on arrête, qu'on coupe court. Oh,